Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ja. Ja. Bin wieder drunk, Digga. Verlier den Verstand, Digga. Ja, ich überschätze mich selbst, ja, verliere den Verstand, Dicker. Chill an der Bar, Dicker, gib mir ein Glas, Dicker. Wie alles doppelt, ficke mit zwei Models, verliere die Kontrolle, gib lieber ne Kolle, Dicker, und ich rolle, übertreib meine Rolle, Dicker. UFO, oh Dicker, flieg mal nach oben. Mittlerweile, Dicker, lieg ich am Boden. Keiner, der hilft, keine Freunde, denn sie scheißen auf mich. Seh leider kein Herz, bleibt wie es ist. Zeit für den nächsten Schritt. Verlier den Verstand, weil ich täglich kiff. Doch ich kann nicht verlieren, nein, ich nehm's nicht hin. Dicker, lass mal trinken, gib mir noch ein Gin. Ja, ich will ertrinken, gib mir noch ein Drink. Dicker, nein, ich mach das hier nicht. Legend is Sims. Ja. Ah, Legend is Sims. Ja. Legend is Sims. Ja. Lass sie reden, ja, wir werden sehen. Ja. Ich werd sie quälen, bis sie alle fliehen. Bin wieder drunk, Dicker. Verlier den Verstand, Dicker. Ja, ich bin wieder drunk, Dicker. Verlier den Verstand, Dicker. Der Gin des Lebens. Überschätze mich selbst, ja, verliere den Verstand, Dicker. Chill an der Bar, Dicker, gib mir ein Glas, Dicker. Seh alles doppelt, ficke mit zwei Models, verliere die Kontrolle, gib lieber eine Kolle, Dicker. Und ich roll, übertreib meine Rolle, Dicker. Keiner von euch Schwören weiß, wie es ist. Die ganze Zeit vollgedrückt, zu viel gesippt, nur ein 361 und der Rest wird gefickt, ah. Ja. Ich dachte UFO, Dicker, flieg mal davon. Ich rauch lieber Joints, Dicker, nie an der Bar dein Scheiß und ich liefer die Songs. Liefer die Hits, ja, es ist wie es ist. Sie wollen mich haten, denn ich hab sie gefickt. Nein, ich mach's nicht für dich, nein, ich mach's nicht für dich. Sie machen jetzt Rap, aber raffen es nicht. Keiner von denen hat's begriffen, ja. Keiner von denen hat was drauf. Ich mein, keiner von denen hat's begriffen, ja. Keiner von denen hat was drauf. Bin die ganze Nacht wieder am Flippen. Wenn die Bitches was wollen, geb ich aus. Dicker, lass mal bitte noch ein Kiffen. Ertrage das Leben hier nur noch im Rausch. Ah? Ja.